Klima aldaketa, nola erantzun? Hause galdera, bada aspaldi main gainean dela eta ez dela kasik deus egiten. Zendako ote, nun dirat jabak, noren interesen aurkadua? Jean Juzel. Euh, du côté de certaines entreprises, euh, c'est, je dirais, tout le secteur de tout le secteur des combustibles fossiles. Horiek erranik ezkira initzain zinatu. Anartian zer, gu herritarrak deus egin gabe galitu behar, Sustut jakinez gure egun guztietako autoek badutela eragin. Sur la moitié de ces transport plus domestique, ce sont des, postes sur lesquels, je dirais, chacun d'entre nous, on peut avoir une influence assez directe par euh, nos décisions, de, je dirais, de tous les jours. Baina hortik aratago, beroketa klimatikoak erten dauku, ezin dugula sistema berdinean txegitu. Nun kontsumua erregeden, eta malura aberastasun iturri den tresna, edo zikin untzi. Hots, aldaketa posible da, baina zinezko aldaketa behar. Transition, elle est, elle est jouable du point de vue euh, économique, elle est viable et technologiquement, elle est possible. Mais euh, il faut vraiment une véritable volonté de nos décideurs politiques, mais aussi de chacun d'entre nous, si on veut réussir. Et euh. Eta aldaketa ez dugu politikoen gandik itxoin behar. Anartian, beste batzu, gutarik hurbilienak, konkretuki aidira bide hortan. Voilà, donc il y a, y a des, des, une implication des collectivités, euh, d'ailleurs, qui s'implique déjà beaucoup. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que les entreprises doivent aussi euh, s'investir si on veut réussir, parce que c'est aussi une chance de développement. Donc il y, y, a de création d'emplois. Azkenean zuzenki baita zeharka ere aldaketa ekar dezakegu. Justuki Jean-Jouzel klimatologoak hori aipatuko du bere mintzaldian. Herritarrek badugula zer egin transizio energetikoan. Hori atxaldeuntan seietan izanen da. Baina horrez gain atxaldeko biak talaurden eta igoiti, hainbat mintzaldi eta ikusgarri badira Baionako elkarten etxean. Kitoik eta deneri idekia.